Կենարարի թողարկման հյուրը հերանեկար հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարինե Հովակիմյանն է։ Մարինեի մի շարք ծրագրեր արդեն իսկ իրականացվել են, բայց նա դեռունի ծրագրերի բազմաթիվ գաղափարներ, որ պետք է կյանքի կոչվեն։ Ծրագրերի նպատակը մեկն է՝ ցուցաբերել հոգատարություն, սեր եւ աջակցություն բոլորին հավասարապես։ Ընդհանրապես երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող նախաձեռնությունները նպաստում են երիտասարդների կամավոր մասնակցությանը հասարակական կյանքին, ինչու չէ, նաև նպաստում են նրանց անձնական եւ սոցիալական զարգացմանը, լրացնում են նրանց ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ ցանցերում եղած բացերը։ Հրանեկարում ունենք ավելի քան 30 ակտիվ անդամներ, որոնք ցանկացած ծրագրում մեզ հետ են, օգնում են նրանց ուժերի ներածին չափով, որպես Ինչպես այսպես ասած փոքրիկ շնորհակալություն, մենք տարվա վերջին որպես լավագույն կամավորներ նրանց խրախուսում ենք։ Երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ծրագրերին խրախուսելի է։ Ցանկությունն ու հասարակության հանդեպ սերը բավական են ծրագրի մասնակիցը դառնալու համար։ Հերանեկար հասարակական կազմակերպությունում ընդհանրապես ակտիվ լինելը, ծրագրերում ակտիվ լինելը շատ կարևոր է, քանի որ ինքս էլ եղել եմ հերանեկարի հիմնադիր անդամներից եւ հենց իմ ակտիվության, իմ աշխատանքի շնորհիվ հերանեկարում ինձ աշխատանքի եմ վերցրել։ Դրա համար ինձ թվում է ծրագրեր առաջարկելը, ծրագրերին ակտիվ մասնակցելը շատ կարևոր է։ Ա, Հեռանկարն իր ծրագրերն իրականացնում է ոչ միայն Ստեփանակերտում, Արցախի շրջանները նույնպես կազմակերպության դիտակետում են։ Հաջորդ ծրագիրը, որը կմեկնարկի մյուս շաբաթ, կրթության զարգացման նպատակ ունի։ Ծրագրի շնորհիվ երիտասարդների մոտ միասնականության գաղափարը եւս փորձելու են սերմանել։ Ուրեմն նախատեսում ենք գյուղերում, սահմանամերձ գյուղերում եւ ոչ միայն սահմանամերձ անցկացնել team building խորագրով միջոցառում, որի հիմնական նպատակը այն է, որ այն նպաստում է թիմային աշխատանքի կարևորությանը, նրա արդյունավետության բացահայտմանը։ Տվյալ ծրագիրի մեջ ներառելու է երկու փուլ։ Առաջին փուլում անցնկացվելու փոքրիկ Վիկտորինա, հիմնականում դասագրքային այդ հարցերով 10-ից 11-րդ դասարանի աշակերտների հետ ենք դրանք իրականացնելու, եւ երկրորդ փուլում արդեն թիմային աշխատանքի վրա ենք հենց կենտրոնանալու, այսինքն կազմակերպելու ենք սպորտային այնպիսի խաղեր, որոնք նպաստելու են նրանց թիմային աշխատանքի կարողությունների բացահայտմանը։ Ծրագիրը մեկնարկելու ենք արդեն հաջորդ շաբաթվանից։ Հավանական է, որ առաջին թիրախային յուղը լինելու է խնապատը։ 21-րդ դարում ոչ թե կարևոր, այլ պարտադիր է լեզուների իմացությունը։ Աշխարհի հետ կապի մեջ լինելու համար ցանկալի է դիրապետել անգլերենին։ Իսկ եթե ճակատագրի բերումով դեռ ճշնամիներ ունես այս դարում, պարտավոր է սովորել նաև նրա լեզուն։ Ոստի հերանեկարը որոշել է կազմակերպել օգտակար եւ անհրաժեշտ տարապմունքներ, Հրանեկարում անց հնդկացնում ադրբեջաներենի եւ անգլերենի անվճար դասընթացներ, Քանի որ ներկա ժամանակահատվածում շատ կարևոր է լեզուների իմացությունը, հատկապես անգլերեն լեզվի իմացությունը, իսկ ասենք մեծ մասը երեխաների, ընտանիքների մեծ մասը հնարավորություն չունեն, որպեսզի իրենց երեխային ուղարկեն վճարովի ուսուցման, Դրա համար հերանեկար հասարակական կազմակերպությունը այդպիսի ծրագիր է մտածել, որ մեր կողմից ֆինանսավորվում է եւ բոլոր ցանկացողները կարող են անվճար գալ ու սովորել անգլերեն ու ադրբեջաներեն լեզուներ։ Անգլերեն դասընթացը անցկացվում 3 ամիս ժամկետով, շաբաթական 2 անգամ, իսկ ադրբեջաներեն լեզվի դասընթացը տևում է 6 ամիս, սովորում ենք բնական է 0-ից արդեն 6 ամսից հետո մեր մասնակիցները կարողանում են մինիմալ չափով իրար հետ հաղորդակցվել։ Ադրբեջաներեն դասընթացներն են կազմակերպվում շաբաթական 2 անգամ։ Ունենք արդեն ձևավորված 2 խումբ, ամեն խմբում 20-ական մասնակիցներով։ Անգլերենի նոր ընդունելությունը կազմակերպելու ենք հուլիս ամսին, իսկ ադրբեջաներենի փուլը կազմակերպելու ենք օգոստոսի վերջին։ Նշեմ, որ երկու դասընթացների համար էլ նախապես հայտ ենք տեղադրում մեր էջում եւ մարդիկ արդեն գրանցվում են ու հայտերի հիման վրա նրանց ընդունելություն են կազմակերպում ադրբեջանային դասընթացները նախատեսում ենք այս անգամ անցկացնել հարցազրույցի բլով Հասարակության որևէ խավ անտեսված չէ եւ ծրագրերը բոլորի համար են։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երիտասարդների եւ մեծերի աջակցության ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության անդամները շրջում են Արցախի շրջաններով եւ իրականություն դարձնում նրանց գուցե եւ փոքրիկ, բայց մեծ սպասումներով երազանքները։ Հերանեկարը նաև նախատեսել էր մի ծրագիր, որի շրջանակներում պետք է այցելեինք հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, ծանոթանայինք նրանց հետ, նրանց երազանքները փորձեինք իմանալ եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձեինք օգնել նրանց։ Որպես Տիրախային համայնք ընտրել էինք Ասկերանի շրջանը։ Ասկերանի շրջանում այցելել ենք երկու երեխաների եւ երեխաներից մեկը ցանկանում էր երկիչ դառնալ։ Նրան բարձրախոս էր պետք, նվիրել ենք նրան այդ բարձրախոսը, իսկ մյուս երեխան երազում էր ունենալ մեծ ականջակալներ։ Ծրագրի ավարտից հետո մենք մշտական կապի մեջ ենք լինում երեխաների հետ Էլի փորձում ենք ինչ որ չափով օգնել նրանց։ Ընդհանրապես մենք մեր ծրագրերը փորձում ենք ավելի հասցեական դարձնել։ Օգնություն ասված եմ քիչ չակերտավոր, բայց եթե օգնում ենք, ապա պետք է այն հասցեական լինի։ Արցախի երիտասարդը պետք է հոգ տանի ավակ սերնդի մասին, պետք է հաշվի առնի նրա խորհուրդները եւ ապրի այդ սերնդի արժանի հետևորդների պես։ Երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր հասարակական կազմակերպությունների միջոցառումներին ավելի քան կարեւոր է լավ ապագա կառուցելու համար։ Վերջերս այցելել ենք Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն եւ այցելել ենք Արցախյան երեք պատերազմների ընթացքում վիրավորում ստացած մեր հայրենակիցներին։ Ծանոթացել ենք նրանց առօրյային, նրանք պատմել են իրենց կյանքի պատմությունները, շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացրել։ Ծրագրի հիմնական նպատակը այն է, որ մենք միշտ ուշադիր ենք մեր հայրենակիցների նկատմամբ եւ ի նշան նաեւ շնորհակալության նրանք պետք է միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Նախատեսում ենք, որ ծրագիրը լինելու է շարունակական, հենց վերականգնողական կենտրոնում եւ այցելելու ենք ոչ միայն պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած մեր հայրենակիցներին, այլև նախատեսում ենք ծրագիր իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Թողարկման հյուրը հերանեկար հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մարինե Հովակիմյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Միշիկ Վարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։